Allah illa Allah obožavanje isključivo Allaha jedino la ilaha illa Allah riječi koje je Allah Đulašanu učinio prirođenim svim stvorenjima la ilaha illa Allah na ovim riječima je uspostavljena vjera la ilaha illa Allah određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom La ilaha illa Allah Muže koji vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati La ilaha illa Allah Suštinsko pravo Allaha Đaldešanuhu prema njegovim robovima La ilaha illa Allah Riječi spasa iz vječne vatre.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 svakog četvrtka u terminu od 20 i 30. A u terminu od 10 sahata na veći, odnosno 22.00 svaki suboti. عثرت I večeras ovog četvrtka 11. Rabiul Evola 1423. hijđatske godine, odnosno 23. maja 2002. godine idemo izravno u program, znači moćete nas večeras kontaktirati putem vama već dobri, dobro poznatih brojeva telefona 736 630 i 736 630. 3.1. Naravno, kroz ciklus El Iman vozi, vodimo vas u islamsko vjerovanje kroz komentar knjige Tevhida. Večeras ćemo nešto više govoriti. Večeras ćemo nešto više govoriti o širku u pokornosti, o širku u ljubavi i o sastavnim dijelovima Tevhida. Tevhida. komentar knjige Tevhida je odgovornost koju je preuzeo na sebe predavač profesor Samir Avdić. Naravno, i večeras smo pripremili za vas pitanja i adekvatne nagrade za one slušalce koji se najbrže jave i budu znali odgovore koji će biti sadržani u kontekstu večerašnjeg predavanja, očekuju i vrijedne nagrade. Allah. Oh. obratimo pažnju, znači širk u pokornosti, širk u ljubavi i sastavni dijelovi ibadeta. نهتف كل يوم بالروح بالدم نفديك يا شهيد نهتف كل يوم بالروح بالدم A sada prepuštamo riječ našem uvaženom predavaču, profesoru Samiru Avdiću. Bujrom profesore.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 od njega njegov oprost i boje se njegove kazne. U ovome kuranskom ajetu uzvišeni Allah poručuje onima koji mole nekoga drugoga mimo Allaha, onima koji obožavaju nekoga drugoga od njegovih stvorenja mimo njega Allaha Đalešenu, da oni koji oni mole sami žele da se približi Allahu i oni od njega, od Allaha zavise i očekuju od njega njegov ženet i boje se njegove kazne. Pa kako ovi kršćani koji ste uzeli Isa alaihi salam za svoga Boga i molite ga onako kako se moli Allah ovi kršćani koji ste uzeli Merijem radi Allahu ta'ala anha za božanstvo. O vi židovi koji ste uzeli Uzeira, Allahovog groba i poslanika za svoje božanstvo, kako se ne opametite kad oni sami mole Allaha i potrebni su Allahove ljubavi i želi da se približe Allahu i od njega očekuju džennet za svoj ibadet i boje se njegove kazne. Pa kako onda vi njih da uzmete za božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Ovo želi da kaže uzvišeni Allah u ovome kuranskom ajetu. إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر Iz ovog kuranskog ajeta učenjaci uzimaju jednu veliku pouku. Uzimaju dokaz o temeljima na kojim se mora graditi ibadet, obožavanje svakoga čovjeka. Prvi od tih temelja jeste ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala u našim ibadetima. Što znači da naš namaz i naš post ili bilo koje drugo obredoslovlje, bilo koja druga vrsta ibadeta mora biti zasnovana na ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mora biti zasnovana na ljubavi prema Allahu jalla še'nu. Jer ako nema ljubavi u našem ibadetu, onda je to licemirstvo da nas Allah sačuva od toga. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je opisao licemire. Licemire sa svojstvom وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالًا A oni kada ustanu da obavljaju namaz, lijeno ustalj, ustaju na njega. Što znači da temeljna stvar u našem ibadetu mora biti iz ljubavi Allaha jalla še'nu. Što znači ako naš ibadet bude zasnovan i temeljen na nekim drugim stvarima mimo ljubavi Allaha jalla še'nu, onda on je manjkav ili potpuno neispravan. عجز البيان وجفت الأقلام الله Drugi temelj na kojem mora počivati naše obožavanje Allaha še'nu jeste želja za džennetom. Što znači da moramo obožavati Allaha iz želje za njegovim džennetom. Da nas Allah nagradi zbog naših ibadeta sa velikom nagradu koju on obećao vjernicima. A to je džennet čije je prostranstvo je kao nebesa i zemlja. A što se tiče trećeg temelja na kojoj mora počivati naši ibadet jeste strah od njegove kazne jeste strah od džahnama. I ovo su te tri temeljne stvari na kojima se temelji čovjekovi badet. I ukoliko jedna od ovih stvari popusti ili popuca ili uopće i ne bude, onda naš ibadet ili je manjkav i faličan i krnjav ili je potpuno uništen, neće biti primljen kod Allaha subhanu wa ta'ala. Zato imate određenu grupu ljudi koji kažu mi obožavamo Allaha samo iz ljubavi prema njemu što je potpuno neispravno i potpuno netačno. Jer uzvišeni Allah Đalešenu je naredio vjernicima u mnogim drugim kuranskim ajetima da ga obožavaju iz želje za njegovim džennetom i od straha od njegove vatre, dok oni kažu ne, mi obožavamo Allaha samo iz ljubavi, jer ako bi ga obožavali radi dženneta ili od straha od njegove vatre, onda bi to značio širk. Međutim, draga braću i sestre, to nije tačno. Uzvišen Allah lišanu kaže vjernicima, odu'uhu haufen wa tama'a i molite ga iz straha, iz nade, iz straha od njegove vatre, a s druge strane iz želje za njegovim džennetom. Zato ova ideja koja se propagira čak i u nekim ilahijama koji može se, mogu se čuti, kao što jedna od njih kaže u stihu, džennet, džennet, neko veli, hurije i dvorac bijeli. To daj onom ko želi tebe, trebam samo tebe. Što je potpuno netečno, neispravno. Što znači da džennet, hurije i dvorac, taj čovjek koji kaže takvu ilahiju ili vjeruje da je to tako, ne želi svojim ibadetom džennet, on želi samo Allah ilšanu. Međutim, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je pohvalio poslanike da su oni obožavali Allaha i straha od njegove kazne i želje za njegovim džennetom. Zato ovo je vjerovanje ehli sunnete wal džema'a, da čovjek svojim namazom, svojim postom želi džennet, a s druge strane želi da se time zaštiti od njegove kazne. Jeste, draga braću i sestre, tačno je da čovjek ne može svojim djelima zaraditi džennet, da to bude otkupnina za nagradu koju će dobiti od Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Međutim, kažu islamski učenjaci u komentaru kuranskog ajeta وَنُودُ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ i da će stanovnici dženneta prije nego što uđu u njega biti doviknuti. To je taj džennet koji vam je obećan, koji vam je dat u nasljeđe, zbog čega? Bima kuntum ta'malun, zbog onoga što ste vi radili na dunjaluku. Što znači, kako kažu komentatori ovog kuranskog ajeta, zbog ova čestica, zove se el ba sebebije, uzročna, uzročno ba, uzročni veznik, što znači zbog vaših dijela, a nijekom slučaju da je to kupljeno našim dijelima, jer kada su nevjernici ostavili potpuno ibadet Allahu, ostavili su uzrok i zbog toga nikada neće ući u džennet. Ali kada su vjernici uzeli uzroke na dunjaluku i obožavali Allaha, obavljali namaz i davali zekat i postili Ramazan i obavljali hađ, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala im je kao nagradu zbog tog uzroka kojih su uzeli na dunjaluku dao nima džennet. Zato mi kažemo da je vjerovanje ehli sunnete wal džema'a da oni obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala iz ljubavi prema njemu, iz želje za njegovim džennetom i od straha od njegove kazne. Zato je pogrešno ono što neki citiraju riječi Rabije Ledavije, koja kaže, ako te budemo obožavala iz straha od vatre isprži me u njoj, da nas Allah sačuva od toga, ako te budem obožavala iz želje za tvojim džennetom, nemoj mi ga nikada dati. To nije tačno, draga braćo i sestre. مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل يا Onda pisac knjige o Tevhidu je spomenio riječi Allaha subhanahu wa ta'ala اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله Oni su uzeli svoje učenjake, svoje monahe i popove i paroke ورهبانهم i svoje pobožnjake za božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Ovaj kuranski ajet govori o jednoj vrsti širka o vrsti širka koja se zove širk pokornosti, gdje su kršćani i židovi učinili Allahu Đalešenu ovu vrstu širka na taj način što su se pokoravali svojim predpostavljenima, svojim vođama, svojim učenjacima i svojim pobožnjacima na taj način da su istavili na mjesto Allaha subhanahu wa ta'ala. Došao je hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji komentariše ovaj kuranski ajet. A to je kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ovaj kuranski ajet pred Adi ibn Hatimom At-Ta'i radijallahu ta'ala anhu rekao je Adi ashab koji je bio inače kršćanin pa je primio islam došavši iz Šama u Medinu i primio islam pa je rekao Ja Rasulallah, lesna na'buduhum. O Allahu poslaniće, mi nismo ih obožavali. Qal, alejse juhilluna lakuma harrama Allahu fatuhilluna. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zar vam oni nisu dozvoljavali ono što je uzvišeni Allah zabranjivao? Pa ste vi to potvrdili. I vi ste isto onda to dozvolili. Wa juharrimuna ma ahal Allah fatuharrimuna. I zar nisu oni vama zabranjivali ono što je Allah dozvolio vama pa ste i vi to zabranjivali qala bela rekao je svakako Allah poslaniće qala nabiju sallallahu alaihi wa sallam fatilka ibadatum pa je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam eto na takav način vi ste njih obožavali لم تكن يوما جديدا كلما غرد طير في الربا أو لاح فجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر كلما Jeste, draga braćo i sestre, ovako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam objasnio ovome ashabu Adiju radijallahu ta'ala anhu kako i na koji način su pali kršćani i židovi u širka Allahu, a da oni to nisu ni bili faktički svjesni. Jer Adi nije shvatio što želi Allah subhanahu wa ta'ala da kaže u ovom kuranskom ajetu. Jer je vjerovao da širk Allahu biva samo ako neko učini nekome seždu mimo Allahu subhanahu wa ta'ala ili im obavlja namaz. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ispravio ovo pogrešno razumijevanje ovoga ashaba, ovoga kuranskog ajeta i objasnio mu je da postoje i mnoge druge vrste širka, između ostalog širku pokornosti, a to je da se podanici pokoravaju svojim pretpostavljenima svojim vođama, bilo duhovnim ili svjetovnim, do te mjere da oni zabranjuju ono što hoće, a dozvoljavaju ono što oni hoće, ne gledajući šta je rekao Allah, šta je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, jer u ovoj Allahovoj vjeri nema niko pravo da šta zabrani niti dozvoli osim Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik, ali i sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije mogao nešto da naredi ili zabrani bez dozvoli Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovako, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne upozorio svoj ummet da se pazi ove vrste širka. Kullama haru غدا طير في الربا لاح فجر كلما فتح زمر أبصر في الكون I nije upropastilo ovu vjeru ništa drugo do ono što kaže Abdullah ibn Mubarak rahmetullahi alaihi poznati tabiin gdje kaže u jednom stihu وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها a da li je išta više upropastilo vjeru od nepravednih vladara i loše uleme i pokvarenih pobožnjaka. Zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je u jednom hadithu koga bilježi imam jeddarimi u svome sunenu rekao da najviše čega se boji za svoj ummet jeste loših pokvarenih učenjaka ili vladara koji su u zabludu pa će onda odvesti narod u zabludu. كلها يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا يا بلادي قد كفانا ما حملناه زمانا قد كفى شعبي هوانا شد ما عانى وعانى قد كفى شعبي هوانا شد ما عانى وعانى من معاناة رهيبة من معاناة رهيبة من معاناة رهيبة من معاناة رهيبة Tako uzvišeni Allah dželle šanu kori i ukorava mušrike koji su uzeli za svoga zakonodavca nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pa kaže uzvišeni Allah أم shuraka شركاء lahum min ad-din ma lam يأذن bihi Allah? Zar oni imaju neka božanstva koja su im propisala u vjeri njihovoj ono što nije Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Zato čovjek mora da se pazi ove vrste širka. Jer, draga braćo i sestre, da pazi da ni u kom slučaju ne ohalali ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala haramio a da ne uharami ono što je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala dozvolio. Zato vi imate pokušaje u onim zemljama gdje se ne sudi po Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu, gdje se sudi po rimskom pravu ili grčkom ili nekom drugom koji su ljudi napisali i izmislili gdje se želi jasno zabraniti ono što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jasno dozvolio ili obratno žele da dozvoli ono što je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Tako, na primjer, u takvim zemljama na sav glas dozvoljavaju kamatu koju je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala jasno zabranio. Wa al-bay'a wa harrama وَحَرَّمَ riba Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio je kamatu. Tako, ko bude dozvolio nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, što je jasno u ovoj Allahoj vjeri, poput kamate, poput bluda ili alkohola, i proglasi to dozvoljeno u svome zakonu i bude to, budu to ljudi, podanici prihvatili tako, povjerovali, draga braćo, to biva nevjerovanjem u Allaha, biva širka Allahu subhanu wa ta'ala u pokornosti. A s druge strane, oni želi da zabrane ono što uzvišeni Allah dozvolio, kao što je poligamija, kao što je više ženstvo. Žele to u dunjanučkim, ovo svjetskim zakonima da zabrane i smatraju to da je to nazadnjaštvo i tako dalje. Jeste, draga braćo, ko bi se pomirio i ne bi negirao ovo u svome srcu i ne bi se suprostavio i bude povjerovo ovo stvar, draga braćo, na taj način, on potpuno izlazi iz Allahove subhanu wa ta'ala vjeri i čini širku pokornosti. Zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije dozvolio pokoravanje predstavnicima svojim i vođama i čelnicima u onome što je Allah subhanu wa ta'ala zabranio. وكفاك عند الله ذكرا ماذا يريد الجاحدون أخ الهداية من ضلالك Kao primjer ovoga navešćemo događaj koji se desio u vremenu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je opisan u hadithu koga bilježi imam i Bukharija u svome sahihu da je poslao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednu grupu u borbu i postavio im je za vođu za emira njihovoga Abdullaha ibn Hudhafe radi Allahu ta'ala anhu poznatoga sahaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i naredio im je Abdullah ovaj ashab da nešto uradi pa su se ashabi malo pa su ashabi odbili to da uradi što se on naljutio I onda je naložio vatru gdje je naredio im da svi skoči u vatru. Pa su ashabi odbili to i rekli nećemo to da uradimo, nećemo ti se pokoriti bez obzira što uzvišen je Allah naredio pokornost vođama i pretpostavljenima sve dok ne dođemo u Medinu kod Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam pa da njemu ispričamo ovaj događaj. Pa kada su se vratili Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam u Medinu I ispričali im ovaj događaj, rekao im je da ste ga poslušali, da ste skočili u vatru, ostali bi u njoj sve do sudnjega dana. I onda je rekao poznati hadith Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam innama ta'a fil ma'ruf pokornost je samo u onoj stvari koja je dobra. Ne može se čovjek pokoravati svojim predstavnicima i svojim vođama u stvarima koje su suprotnosti Allahu ili njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا فنال عيشا أرغادا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيدا kaže šejh šejhul islam ibn Taymije rahimahullah u komentaru ovog kuranskog ajeta oni koji se pokoravaju svojim vladarima ili vođama u onome što je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala zabranio bivaju na jedan od dva načina bivaju na taj način ako vjeruju i slijedi ono što mi njihovi predstavnici njihove vođe naredi, bez obzira što su suprotnosti sa Allahom subhanu wa ta'ala vjerom, i oni vjeruju da je halal ono što im vođe njihove kažu, a da je zabranjen ono što im vođe njihove kažu, bez obzira što Allah ili njegov poslanik suprotno kažu, ako znaju ovu stvar, onda oni na taj način potpuno izlaze iz ove Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. A drugi način jeste da oni vjeruju čvrsto da je halal, da je dozvoljeno ono što je Allah subhanu wa ta'ala dozvolio a da je zabranjeno ono što je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Međutim, slijede ih bilo iz straha ili iz strasti svoje i tako dalje, onda u tom slučaju oni ne izlazi iz vjere. S obzirom da vjeruju da je halal ono što je Allah naredio i da je haram ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, međutim, oni na taj način čine veliki grijeh, ali ostaju muslimani i imaju kaznu kod Allaha subhanahu wa ta'ala ako se ne budu pokajali ili im on ne bude oprostio na sudnjem danu. يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي أنت فخري أنت نوري مع صباحي أنت برهاني على حبي لربي ونجاتي يوم حشري وفلاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي فيك أنسي فيك راحي وارتياحي بعد جهدي بعد حملي لسلاحي فيك بشرى فيك مرضاة لربي فيك برهان على صدق الكفاح فيك أنسي فيك راحي وارتياحي بعد جهدي بعد حملي لسلاحي نحيي فيك بشرى فيك مرضاة لربي فيك برهان على صدق الكفاح يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي من قديم كان طعن بالرماح يوندا pisac knjige o tauhidu je spomenuo kuranski ajet ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله A ima ljudi koji su uzeli mimo Allaha božanstva koja vole onakvom ljubavlju kakom se voli Allah ali oni koji vjeruju u Allaha, oni više vole Allaha od njih. Po pitanju ovog kuranskog ajeta i značenja njegovog, komentatori Kur'ana kažu da ona može imati jedno od dva značenja. Prvo značenje bi bilo oni koji su uzeli za božanstvo svoja nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala oni u svojim srcima nosi ljubav prema svojim bogovima, prema svojim božanstvima, zajedno sa ljubavlju prema Allahu. Znači u istom momentu vjeruju u Allaha i voli Allaha, ali voli i nekoga drugog i vjeruju u nekoga drugog mimo Allaha. A drugo bi bilo značenje da oni voli samo svoja božanstva kao što vjernici voli Allaha سبحانه وتعالى شهيد حارب الكفار في كل البطاح يا رضا الرحمن آذن بالرواح في جنان وقصور وفلاح وتقبل يا إلهي من شهيد حارب الكفار في كل البطاح يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي Ovako je uzvišeni Allah dželle še'nu objasnio ovome kuranskom ajetu da postoji jedna vrsta širka pridruživanja Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga drugog mimo njega i stavljanje nekoga drugog mimo njega na mjesto Allaha u ljubavi. Kao što se to vidi jasno iz ovog ajeta Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato da bismo shvatili ovu vrstu širka, neophodno je objasniti da postoje vrste ljubavi. Prva od njih jeste ljubav radi Allaha Đelešenu. I ovo je ona stvar koju hoće uzvišeni Allah Jalla u svojih robova. A to je da čovjek voli nekoga od njegovih stvorenja radi Allaha Jalla Đelešenu. I da mrzi radi Allaha Jalla Đelešenu. I to je ono što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam stavio najvećim stepenom vjerovanja. A to je kada čovjek voli čovjeka, ne voli ga ni zbog čeg drugog nego zbog Allaha zbog toga što je on dobar čovjek, zbog toga što se pokorava Allahu. I Ishodno njegovoj pokornosti on ga voli i radi Allaha dželle šanu. A s druge strane on ga mrzi zbog toga što on nepokoran prema Allahu. Ishodno njegovoj nepokornosti prema Allahu dželle šanu i prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem on ga mrzi i stavio je sav rezon svo rezonovanje ljudi prema ovome kriteriju a to je ljubav prema Allahu dželle šanu. Što znači, koliko neko voli Allaha, toliko ga mi trebamo voliti. A s druge strane, koliko on ostupa od Allahovi propisa i griješi, toliko mi treba da ga mrzimo. I ova ljubav, ova vrsta ljubavi, ljubav radi Allaha, neophodno je da se nalazi u srcu svakoga vjernika. ومشيت حيث مشى النبي تتغير الأشياء مهما عاودا والله عز وجل Druga vrsta ljubavi jeste ljubav, prirodna ljubav, koja ne utiče na čovjeka kada je u pitanju ljubav prema Allahu Đalešenu. A to je ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je bio upitan mene habbu nasi ilajk koji je najdraži čovjek tebi? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Aisha. Aisha radijallahu ta'ala anha. Ona mi je najdraža. Pa je bio upitan feminer riđal, a koji je od ljudi, od muškaraca? Kale Ebuha. Pa je rekao ni notac, misleći na Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. I ovo ono što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam posjedovao u svom srcu. I to je ono što me nije mogao upravljati a to je prirodna ljubav koju Allah, koju Allah subhanu wa ta'ala stavio u, srcu, u srca ljudi. Zato je upućivao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam Allahu dovu govoreći Bože pitaj me za ono što ja imam u svojim rukama od imetka što razdjeljujem da li pravedno razdjeljujem među svojim ženama ali nemoj me pitati za ono što ja ne posjedujem što je u mome srcu jer Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nije isto u srcu svome volio isto sve žene. I to je ova vrsta ljubavi, prirodna ljubav koja ne šteti čovjeku sve dok je u okvirima. Amin. لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين وعلى العهد سنمضي أبدا لا ننلين وعلى العهد سنمضي أبدا لا ننلين نأخذ العلم منارا كنظل قادرين وطريقا به نحياها نظل نايمين خذوا العلم منارا كي نظل قادرين وطريقا به نحيا هل نظل نائمين ها هو النور خي إلى أين السائرين ها هو النور خي إلى أين السائرين لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين وأخذنا المجد صدقا من جدود مخلصين I postoji treća vrsta ljubavi, a to je ljubav kojom se voli neko od Allahovih stvorenja, takvom ljubavi, ljubavlju, kakom se voli samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ljubav koja dostegne taj stepen da on obožava, da nas Allah sačuva od toga, obožava nekoga drugog mimo Allaha iz te ljubavi. Do te mjeri da je spreman da uradi bilo šta što bi ta osoba ili sistem ili bilo šta drugo, malo čemu da se radi, reklo da uradi, on bio spreman da uradi i seždu i da padne na ruku tom čovjeku ili ženi i tako dalje. I ova vrsta ljubavi, draga braću i sestre, izvodi potpuno čovjeka iz ove vjere. Zato ona je posebno prisutna kod onih osoba koji su uzeli za idole svoje i božanstva svoja određene medijske ličnosti do te mjere da oni vole određene pjevače ili muzičare ili druge medijske ličnosti do te mjere da su spremni da se ubiju kao što se dešavalo to kada jedna od poznatih glumica Marilyn Monroe izvršila samoubistvo masa mladih ljudi je počinila ubijstvo. Zato što su počinili ovu vrstu širka, širku ljubavi, izjednačili su nekog od njegovih stvorenja na mjesto Allaha subhanahu wa ta'ala i počinili su širk u ljubavi. vrstu širka, širka u ljubavi, primjećujemo i kod nekih ljudi, čak kada je u pitanju i sam poslanik sallallahu alaihi wasallam. Do te mjere da dođu kod kabura Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kao što se imala prilika vidjeti i to su mogli da vidi hađije, da ljudi dođu kod kabura Allahu poslanika ili blizu kabura Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i iz ljubavi prema njemu draga braćo i sestre, umjesto da se okrenu prema kibli, oni se okrenu prema kaburu i padnu na seždu ili dignu ruke, okrenu leđa kibli, a usmjere svoje lice prema kaburu Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam iz te ljubavi koja je zasnovana na neznanju da nas Allah sačuva na ovakav način učine širk u ljubavi da nas Allah subhanahu ta'ala sačuva od toga. Zato kažu islamski učenjaci da ljubav prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam mora biti zasnovana na ljubavi, na ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Do te mjere da kažu sama posljeda kaburu Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam nije sama posljedi propisana. Što znači da ne smije čovjek zanijetiti iz svoga grada ide u posjetu kaburu poslaniku sallallahu alaihi sallam zato što ga voli. Nego ide u posjetu mezđidu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa kada dođe u mezđid, onda posjeta kaburu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, dođe uz to i onda biva propisana na takav način. Ali da čovjek samo zanijeti posjetu kaburu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, onda kažemo, onda je to veoma opasna, veoma opasna stvar u vjerovanju samoga čovjeka. يأتي الظلام Također ova vrsta širka, širka u, u ljubavi, može se desiti kod ljudi koji vole dunjaluk, koji vole imetak, koji vole dirhem, marku ili dolar, do te mjere da sav njihov život bude preokupiran dunjalukom, bude preokupiran prema ljubavi, prema tome dinaru ili marki. I čak kada dođe da obožava Allaha Đalešenu u mezid ili stani Allahu na namaz, ne može usmiriti svoje srce zbog prevelikih, prevelike ljubavi koja se nalazi u njegovom srcu za okupljenost traženjem dunjaluka. Zato čovjek mora voditi računa jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u jednom hadithu opisao jednog od beduina koji došao kod njega pa je rekao bi se abdu dirhem kako je loš rob dirhama rob dinara što znači da postoji robovanje novcu, robovanju materiji zato kažu islamski učenjaci da faktički ne postoji čovjek da nije rob samo pitanje kome da li je rob Allahu gospodaru nebesa i zemlje ili je gospodaru ili je rob dirhemu ili dinaru, odnosno materiji. Što znači i ona je ateista koji ne vjeruje i tvrdi da ne vjeruje uopće u Allaha dželešanu, njegovo srce mora nekoga obožavati. وهاتك محارم فينا وكاس الحادثات دهاق أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سياق أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سياق أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب الصالحات أفاقوا يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أوما يحركك الذي يجري لنا أوما يثيرك جرحنا الدفاق يبكون كلا بل بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أو ما الذي Ibn Abil Iz al-Hanafi, poznati učenjak u hanefijskom mezhebu, koji je učinio i napisao najpoznatiji komentar Tahavini akide poznatog imama i učenjaka u hanefijskom mezhebu dijelo koje je priznato kod svih učenjaka ahli sunnata wal jama'a kaže u svome ovome dijelu u komentaru tahavine akide tahavine poslanice o stepenovanju ljubavi što moramo upozoriti braću i sestre da se ovdje radi o stepenovima A malo prije smo govorili o vrstama ljubavi. I on kaže da imamo deset stepenova ljubavi. Prva od njih se zove la'alaka. A to je kada čovjek sveže svoje srce za onoga koga voli. Drugi stepen biva el irade, a to je kada čovjekovo srce teži i nagine prema onome koga voli. Nakon toga dolazi treći stepen koji zove Asibabe. A to je kada čovjek toliko naginje svojim srcem prema nekoj osobi do te mjere da više ne može da ga kontroliše. Kao što ne može da kontroliše vodu iz, oso, iz posude koja se prevrnula. Četvrti stepen ljubavi zove se Al-Gharam. A to je stepen ljubavi koji ne napušta uopće čovjekovo srce. Znači, privezano i priljubljeno uz njega. I ovu riječ je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala upotrijebio u opisu džahnama. Inna azabaha kana gharama. Da će kazna i vatra džahnamska biti gharama. Biće prilijepljena i prčvršćena uz tijela stanovnika džahnama da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Pa ovako ova ljubav biva prilijepljena u samo srce onoga prema onome koga voli. Peti stepen zove se Al-Mawadde, a to je ona čista i iskrena ljubav u čovjekovom srcu. Oh. Šesti stepen ljubavi zove se šagaf. a to je kada čovjek u čovjekovo srce uđe ljubav i učvrsti se u njegovom dnu. I onda dolazi stepen, sedmi stepen koji zove l'išk. A to je tolika ljubav u čovjekovom srcu da se čovjek boji za svoj život ili da ne dobije kakvu bolest od tolike prevelike ljubavi, gdje potpuno bujiva ispunjeno srce ljubavlju i onda bojat se za takvu osobu bolesti pa čak i smrti. Sve ove vrste ljubavi do ovog stepena, kažu islamski učenjaci, mogu se tolerisati u odnosu na stvorenja. Ali ako dođe čovjekova ljubav u njegovom srcu do osmog stepena koji se zove Tejm, a to je ljubav iz koji proizilazi obožavanje. I to je ona deveta lju, vrsta ljubavi koja zove Ta'abud. Znači čisto potpuno obožavanje, da nas Allah sačuva toga, nekog od Allahovi stvorenja. I ova vrsta ljubavi ne smije se nikome pridati osim Allahu subhanu wa ta'ala. I deseta zove se Al-Hulle, a to je kada čovjek osami se zajedno sa onim koga voli, znači kad ne postoji više ništa osim njega i onog koga on voli. Amen. الرحيم وأنت الكريم مجيب Draga braćo i poštovane sestre, to bilo sve otprilike što smo mislili da vam kažemo o ovoj Mubarek noći, noći petka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama, da nas učini od onih robova koji će obožavati Allaha iz ljubavi prema njemu iz želje za njegovim džennetom i od straha od njegove kazne da nas Allah subhanahu wa ta'ala sakupi na dan pijace u džennetu koje će biti u petak kako je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da živimo na ovom dunjaluku kao muslimani i da umremo kao muslimani wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin وأنت الرحيم Bio to je naš predavač, profesor Samir Avdić. Islamsko vjerovanje je naš put. Kroz komentar knjige Tavhida govorili smo večeras o širku u pokornosti, širku u ljubavi i o sastavnim dijelovima i badetima. Ovo je otvoreni i kontakt program. Dragi poštovani slušalci, imate pravo učešća u večerašnjem programu putem telefona 736-630 i 736 Bujrum, pitajte sve što vam nije večeras bilo jasno profesor je na raspolaganju, a isto tako i mi imamo za vas pitanja. I sviđi javljaju neko na liniji. Salamu alaikum. Alaikum salam, zovete nas iz? Zenci. Bujrum Zence. Pa eto ja bi... Imate pitanje vi za nas ili? Pa pitanje za vas, jedno pitanje bi ja. Onaj, da li je širk? Da. Onaj, ako svoje dijete, onaj, volimo previše u neznanju. Da. Da, da ne bi pripisali onaj tu voljenje onaj kao tu ljubav tu ljubav onaj kao prema Allah Želšanu znate da te da odgovor i ako može pitanje znači. za vas ja. evo sad ćemo mi pitanje za vas a profesor će onda naknadno odgovoriti na vaše pitanje može. pitanje glasi navedi tri rukna na kojima se temelji i badet tri rukna jeste temelji bad to je ljubav prema Allah Želšanu želja za džennetom i strah od džehendama? Odgovor možemo uzeti u obzir. Za odgovor na ovo pitanje predviđena je knjiga Tevhida. Vaše, e, vaše ime? Samir Skopljak. Samir Skopljak. Budite sa nama, profesor će odgovoriti svakako i na vaše pitanje. Salamu alaikum. Alaikum salam. što se tiče ljubavi čovjeka prema njegovom djetetu ili ljubavi djeteta prema majici ili babi, to spada u prirodnu ljubav koju je čak i poslanik sallallahu alihi wasallam posjedovao ne samo prema ženi, ne samo prema svojima sahavima, čak i prema svojoj djeci posebno. Jer vi znate slučaj kada je Ibrahim, sin njegov, preselio, pa je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam, kako se to navodi u hadithu koga bilježi imam Bukharija, uzeo u kriloga, i baš se navodi da je došao u tom momentu, ova predaja u Sahih Muslimu, u momentu dok je izdisao pa ga uzeo u svoje koljena, na svoja koljena i zaplakao je, pustile su mu se suze iz očiju, pa su upitali ashabi, Allahu poslaniće, zar i ti? Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men la jerham, la jurham, onaj ko se ne bude smilovao, neće mu biti smilovano. Što znači da čovjek treba da voli da bude samilostan prema svome djetetu kao što djete treba da bude samilosno i da voli svoga babu i svoju majku ali kada ba babo pošalje djete da kupi alkohol da kupi mu pivo onda nema tu ljubavi nikakve onda djete ne smije da ga posluša kao što ne smije roditelj da posluša djete u stvarima znači koje su haram o ovom je riječ ovakvoj vrsti poslušnosti. Ali ako bi čovjek i poslušao u tom momentu, bio bi griješan pred Allahom subhanahu wa ta'ala, ali ne znači to da bi izašao iz vjere i sve dok ne bude vjerovao da mu je dozvoljeno da to kupi, da mu je dozvoljeno da njegov recimo babo pije alkohol i tako dalje. Dok ne bude ohalalio ono što je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala ohalamio. Imamo novi poziv iz režije javljaju. Neko je sa nama? Halo. Da? Salam alaikum. Alaikum salam. Zovete nas iz? Iz Tarčina. Bujrum Tarčin. Tarčin dva pitanja. Da čujem. Želio prvo da ga salam. Alikom se. Prvo pitanje nije vezano za širk. Nego? Postavio pitanje, na primjer, da li je haram uzimati, na primjer, uzeti kredi, ako čovjek, na primjer, nešto naumije da kupi, na primjer, auto, na primjer, da, evo, da kuću pravi. Da li je haram te pare što je uzo od banke? Da. Te sve pare od kamate. Da čest je to primjer danas da ljudi uzmeju kredit kako bi kuću napravili i onda uzmaju to uz određenu kamatnu stopu. To je pitanje uglavnom, je li tako? Pitanje, može. Dobro. Imate drugo još pitanje? Da. Da čujemo. Na primjer, kao što je na zapadu, na primjer, Austrija, Njemačka i još neke zapadne države. Da. Na primjer, ima ljudi koji rade pa su osigurani u firmi. Je. A oni imaju para pa, na primjer, uplaćuju privatno svoje osiguranje, na primjer, nije bitno, 50, 100, 200 marata subhanallah, eto... Naprimjer, da umru, jel? Na Naprimjer, da im se nešto dogodi, razumijete? Pa kasnije to oni, naprimjer, neko njegov, da to, to naplati. Da li je to haram sve? Dobro. Iako može pitanje. Dobro. I pitanje za vas glasi, navedi tri vrste ljubavi i propis o njima. Tri ljubavi? I propis o tim ljubavi. Tri vrste ljubavi postoje. I propis o njima. Jel vam jasno ako nije da profesor pojasni? Samo malo ako može da pojasni. Mi smo spomenuli tri vrste ljubavi kod čovjeka. Neka od njih bivaju dozvoljene neke pohvalna, a neka biva širkom Allahu Žešana. Odnosno zabranjena. Pa prvo je da ljubav prema Allahu Žešana znači da volimo nekog roba onoliko koliko taj drug voli Allaha Đelšanina. Drugo je, na primjer, da budemo, ako bi ogasno, na primjer, da ga mrzimo, eto, na primjer, koliko on, na primjer, je neposlušan prema Allahu Đelšanina. Koliko je Asija, jel? Da. I treće? I treće je prirodna ljubav kao što ste vi navjela, kao što, je, što čovjek ne može da kontroliše, na primjer, svoje srce. Vi ste naveli do sad dvije, jer ovo je prvi i drugi slučaj, to sve spada u ljubav radi Allaha, odnosno mržnju radi Allaha. Ovaj drugi u redu, ostalo je još treća vrsta. Oni koji su uzeli za, buđa, oni koji su uzeli za božanstvo mimo Allaha Đelšanu, na, na primjer, oni vole kao što vole pojedine stvari, dunjaličke stvari. Jeste, jeste, to je to. Kao što vole Subhanallah, Allah, Đalšanu. Da? Ništa se ne more porediti. Naj, najviše se voli Allah, Đalšanu, pa Muhammed, ali i onda primjer svoj rodice, svoje djece, tako. Jeste, dragi brate, odgovor je tačan, samo ime. Vaše ime? Samo? Srdarević Senad. Srdarević Senad. Da. Vi ste govorili o ljubavi, a tema, e, a, odnosno knjiga koja je poklon za Srdarević Senada je El Vala Valbarafil Islam, ljubav i mržnja u islamu. Halal se mi samo gdje mogu da podignem. U prostorijama radja naba, već od sutra, eto ako neko bude i dolazio. Mogu li ja u Sarajevo negdje? Darević, Srdarević Senad, jel? Da. Vi se zovete iz? Iz Tačina ja zovem iz Tarčina. Sutra najveće sam ja na radiju Hayat u Tarčinu, pa vam mogu tamo tu do... Može li mi dođi, brat, oni, pošto sutra, vjerovatno, Sarajevo ima neko predavanje. Da. Inače, bude predavanje. Mogu, možemo vam ostaviti to na radiju Hayat u Tarčinu, u, u Pazarću, može. može. U Pazarću, može. Može, može. E, u Pazarću, znači na radiju Hayat bit će za Sardarević Senada, jel? I halalke, eto, samo može malo, eto, da opširnije da se objasni što se tiče toga. Inšala, inšala. Imate knjigu, inšala, sutra na večer na radio Hayatu. A upoznao sam baš s otim što tiče, čitam dosta, uzio sam od Jusuf Alka Džavija knjigu Halal i Haram. I čitao sam baš o kamati, sad mi halalte, sad ne znam da... Dobro, ja se nadam da je naš profesor kompetentan da odgovori na vaše pitanje. Da, da. Assalamu alaikum. Alaikum, assalamu rahmetullahi wabarakatuh. Idemo, profesor, eh, redom. Znači, prvi, imamo, iz reži javlje, imamo nekog još na liniji. Selam alaikum. Alaikum, selam, rahmetullah, febrekatu. Vi nas zovete iz... Pozdrav iz Sarajeva, pokušao bi na to vaše treće pitanje, inšallah. Sarajevo, da. Evo ovako, navedi dva načina pokoravanja vladarima. Jedan od njih predstavlja veliki širk, a drugi veliki grijeh. Možemo. Ovako, eh, to se sada u ovaj, eh, širk pokornosti jedan je ovaj da recimo čovjek radi nešto e, pokoravajući se uh, vladaru nekom, znači pokorava se svjestan da radi grije, svjestan da je Allah Đelšanu to zabranio. A drugi je kad čovjek radi nešto zanemarujući, negirajući da, je, da za taj neki rad postoji zabrano za Allaha Đelšanu znači kad, kad je svjestan e, da radi nešto, zna da je to grih, ipak to radi. Ne negira da je to odredba, da je to ovaj određeno, da, da je zabrinno da laha džošanu. Dobro, sam u redu ovaj drugi dio ispravan, samo možete ponoviti prvi, malo bolje. Znači kad čovjek radi nešto, zbog pokornosti, to je širk pokornosti, radi nešto zbog nekog, nekog svog nadređenog, zbog nekog vladara. Radi to i u srcu svom zna da je Allah Đelšanu to zabranio, ipak to radi. On je griješnik. Znači, još uvijek je muslima, nije izašao iz vjere. U redu, taj slučaj smo raštitili, a drugi način? je, znači, kad čovjek to radi, a u srcu svom jednostavno prezire tu odredbu da Allah Đelšanu, znači, kad radi potpuno svjestan da radi grijeh i negira, da je to zapravo... Ali nije zadovoljan da, da radi grijeh, jel? To, to ste htjeli reći? Nedovoljno je da radi taj grih, znači svjesno, dobro, dobrovoljno radi taj grih. Znači, vjeruje da je halal ono što mu je pod, nadređeni da. halalio ili da je haram zabranjeno ono što mu je nadređen da, njegov... Da, Allah Đelšanu jedini može. E, jeste. I poslanik sallallahu alihi veselem, ali uz dozvola Allah Đelšanu. Baš tako, i tu učenjaci navode primjer, fin primjer pape koji ima u svojim rukama da jedne godine kaže da je nešto dozvoljeno, drugi godine kaže da je nešto zabranjeno i tako dalje ili primjer, pravdu, jeste, ili primjer ovo dunjalučkih zakona koji jedne godine kažu što je zabranjeno, druge godine kažu dozvoljeno, dozvoljavaju blud, dozvoljavaju kamatu, dozvoljavaju mnoge druge stvari i sad ako bi čovjek... Jeste, jeste, u redu, to je ta stvar, samo ime. Semija Kadrić iz Sarajeva. Za sestru Samiju, inšala, e, komplet put pravog muslimana, minhađul muslim od Ebu Bekra Džabra al-đazairije. جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام وقت السحور إنه الأكبر قد سار مسارات النسور وهلال ظل للأكوان في وقت السحور إنه الأكوان قد سار مسارات النسور قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور لعصور كم لنا أعلى معز كم لنا أعلى معز جسور جسور وقتيل رمح أنوار تفاقت كل سوق أسد الله هنيئا لك جنات وحور وقتيلة ممحيا الله تفاقت كل سوق أسد الله هنيئا لك جنات وحور قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور لعصور كم لنا لعصور كم لنا أعلام عز كم لنا أعلام عز قمر الحق جسور قمر الحق جسور قمر الحق جسور قمر الحق جسور I ovog momenta iz režije nam javljaju da smo imali izvan programa jedan poziv iz Amerike i e, podršku za naš program i svakako mi selamimo one koji nas čuju posredstvom interneta. E, selam znači za sve one koji nas čuju kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvan Bosne i Hercegovine. Mi ostaje samo to da pozovemo sve one koji nas slušaju uh, izvan granica Bosne i Hercegovine da nas slušaju, znači koliko su mogućnosti vremenski u ovom istom terminu svakog četvrtka, odnosno subotom u terminu od 22.00, odnosno 10 sahata na veći po ovom našim bosanskom računanju vremena. režije javljaju da imamo novi poziv, nova prilika da se inšala i tela svi zajedno koristimo. Neko je sa nama? Salam alaikum. Alaikum salam. Zovete nas iz? Sarajevo. Maša, Sarajevo ponovo. Onaj pitanje mogu da postavim. Ili ćete da, vi nama, da mi vama postavimo pitanje, imamo mi rezervno pitanje? Pa mogu ja onaj prvo da pitam. Dobro, da čujem. A je li dozvoljno kupiti stan od čovjeka kome je fabrika duhana kupila stan? Je li dozvoljno otkupiti stan? Da kupiti stan od čovjeka kome je fabrika duhana? Kupla. Znači, je li dozvoljno od njega kupiti, jel? Aha. Dobro. A hoćete vi pitanje? Ništa sad. Dobro. Salam alaikum. Alaikum salam. Znači imali smo poziv iz Sarajeva, imali smo konkretno pitanje. Čovjek kome je fabrika duhana kupla stan, prodaje sada stan i da li je dozvoljno od njega kupiti taj stan, profesor? Što se tiče ovog pitanja, osnova jeste da se haram ne prenosi. Što znači čovjek kada nešto dođe i kupuje bilo što općenito, što je samo po sebi dozvoljeno, on se ne prenosi. Što znači čovjek nije dužan da ispituje stvar odakle neko nešto dobio, odakle je stekao. Ako je sama po sebi stvar dozvoljena, onda je čovjeku dozvoljeno to da uzme. Međutim, ako čovjek zasigurno zna da ta stvar je stečena haram putem, bilo da je ukradena ili stečena od haram i metka, kao da je recimo čovjek trgovao alkohol, alkoholom ili kamatom, jasno, zasigurno zna da je taj stan kupio od haram i metka i došlo do njega to, onda u tom slučaju nakon što mu se obilo dani i zna postaje mu ta stvar zabranjeno, nije mu dozvoljeno to uzeti, kao kažu islamski učenjaci. Zazakom Allah, hajr iz Riježi javlja, imamo novi poziv. Halo? Da. Salam alaikum. Alaikum salam, zovete nas iz... Zenca. Zenca ponovo, mašal. Ova, jel, u pitanju, ima, imao bio jedno pitanje u vezi, onaj, slikanja ovog, Znači, ja fotoaparatom, aparatom slikam. Fotografija? Jes, fotografija, da li je dozvoljena i, jel, stavim. I u kojim slučajima, ako jest? Ma ja, jes, jes. Dobro. A onaj, pitanje, jel ne može ko je prošli put učestvo, jel? Pa takve su nam propozicije. Aha. I samo ako, halalte, jedna sekundu, ako može, onaj, ako nisam, onaj, ja sam prošli put dobio knjigu o ljubavi mržnja i islamu. Da znam šta knjiga, gdje mi je ona, da li je to... Sve nagrade, sve nagrade, o, ne, kako za vas i za ostale važi, znači da se mogu preuzeti u prostorijama Radija Naba 15 dana od, od dana, znači, emisije. Znači, tako 15 dana je rok, takve su propozicije postavile u upravi radije, tako da svi, znači, oni slušalci koji dobiju put, putem kontakt eh, telefona u emisiju javljajući se dobiju nagrade, takve propozicije važe da 15 dana nakon emisije mogu preuzeti svoje nagrade u prostorijama radija NABA. E, dobro, da vas nagradi. A, amin i vas. Alikum salam. Imamo novi poziv. Assalamu alaikum. Alaikum salam. A, e, ja pitanje ako može. Bujrum, zovete nas iz i Sarajeva. Sarajevo, I salam svima slušalcima Radija Nabe i profesoru Samiru. Da čujemo. Ova pitanje vi meni da postavite ako može. Aha, može. Navedi tri vrste stepena ljubavi koje je naveo komentator Tahavine Akide. Bilo je to večeras. U... ovako, e, znači komentator Tahavine uh, Akide Ibn Hazm, poznat je ovaj hanefijski učenjak, uh, naveo je deset vrsta ove stepeni uh, ljubavi. Uh, prvi od njih je kada se veže srce za onoga ko, ko se voli, znači e, drugi je kada srce teži onome e, ko se voli, a treći e, kada se voli neko, e, kada srce voli nekog ko ne može, kada ne može srce to da kontroliše. Imamo još... E, no, jeste, dobro je, dovoljno, dovoljno. To su ta tri prva, odlično, da tala nagradi samo ime i prezime. Uh, Refik Čekić. Refik Čekić. Aha, i ako mi može uh, nagradu ponijet Samir sutra, inšala u aktivnoj islamskoj omladini, pošto ima predavanje tamo, pa ja ću uzeti inšala ako, ako, može. Ako bude, ponijet. ako budemo živi i zdravi inšala. Ja, Eto, za Refika Čekića, E, isto tako nagrada Elvela Albara fil Islam ljubav i mržnja u islamu. Da vas Allah nagradi. Assalamu alaykum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أوما رأى Imali smo jedno pitanje ranije. Imamo nekog ponovo na liniji, neko je sa nama? Nije imao strpljenja ovaj slušalac. Imali smo pitanje profesore vezano za fotografisanje. Ja mislim da tefsil nije potreban da vi to možete odmah. Što se tiče stava islamskih učenjaka po pitanju fotografija, naćete u komentaru, u komentarima, pogotovo komentar imame Taberija, riječi, žestoke riječi od prvaka Selefa, od, kao što imam Mujahid, Katade i tako dalje, i većina islamskih učenjaka, skoro da jednoglasno mišljenje da je to haram čak od velikih grijeha. Sve što god je se slika, bilo fotografijama, bilo crtanjem i tako dalje, ispada, kažemo, čak u velike grijehe, strogo zabranjeno s obzirom na poznati hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam da su to najgori ljudi koji će doći na sudnji dan, zatim da će im biti rečeno, proživite ono što se stvorili i tako dalje. I nije dozvoljeno to raditi osim u nuždi, kao što je lična karta, pasuš ili eventualno nešto drugo kao u ovom smislu, ali kada je u pitanju fotografije, pogotovo kao albumi, čiji cilj jeste sjećanje i ljubav za, prema Dunjaluku, uspomene i tako dalje, nema ima sumnje, draga braće, da je to strogo, strogo zabranjeno. Jazakumullah hajral jaza. Molim Allah Đelšanu da vas nagradi najboljom nagradom. Nadam se da su se i drugi slušalci okoristili. Vrijeme eh, se bliži isteku e, naše večerašnje emisije svakako imali smo pitanje vezano za kredit, odnosno e, uzimanje kredita kada je u pitanju gradnja kući normalno uz određenu kamatnu stopu, pa smo imali tamo osiguranje e, naših ljudi posebno koji rade na privrednom radu u Austriji, Njemačkoj i drugim zemljama zapadne Evrope. Mi smo e, u okviru programa Radija Naba u, u organizaciji organizacije Džemijetul Furkan u ciklusu Innahul Hak razmatrali ovu problematiku i kredita i kamate i osiguranja i tako dalje i tako dalje što ćemo i naravno i u buduće činiti. Sad smo vremenom ograničeni, a naša e, tematska cijelina je islamsko vjerovanje kroz komentar knjige Teuhida, pa da se ne rasplinjujemo, da ne idemo puno u širinu. Večera smo govorili o širku, govorili smo o širku u pokornosti, o širku u ljubav, sastavnim dijelovima badeta, a uh, ovog sluša, ovaj slušalac može da kontaktira svakako naših e, profesora, predavača izvan programa, može odmah neposredno nakon emisije da nazove broj 735495 i da dobije odgovor na ovo pitanje, obzirom da nam ističe vrijeme, a traži, traži e, malo duže objašnjenje kako je profesor spomenuo ovo pitanje, nije, nije e, moguće odgovoriti u par minuta a da odgovor bude na mjestu inšala etala. Dragi poštovani slušalci, sedma emisija u ciklusu El Iman je to bila e, putem frekvencije radija Naba 103.2 FM stereo. Profesor predavač je bio Samir Avdić. Kroz komentar knjige Tevhida večera smo govorili o širku pokornosti, o širku ljubavi, sastavnim dijelovima i badeta. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo sa nama. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.